Падкасты радыёвабода. Ці заблякуе Лукашенко YouTube у Беларусі, як азначаюць вялікдзень за кратамі зняволеныя святары і вернікі. Як Зяленскі можа дапамагчы беларусам ва ўкраіне. Светлана Алексеевич пра пагружэнне ў сярэднявечча. Добры дзень з вами Ганна Соусь гэтай ды іншай падзеі тыдня абмяркую сёння з медыэкспертам михаилам дарашевічым тэлегеній Натальей Васілевич і прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ветэранам вайны ва ўкраіне Анастасіі Махамед. У нашай праграме таксама ляўрядка новелевскай прэміі Святлана Алексеевич і старшыня рады ВНР Івонка Сурвіла. Мы ў жывым эфіры вы можете каментаваць, задаваць пытанні нашым экспертам. Не забывайцеся ставіць падабайкі і націскаць на званочак. У чацвер александр лукашенко прызначыў новым кіраўніком міністэрства культуры беларусі вядомага прапагандыста былога кіраўніка тэлеканалу нт марата маркова на месца маркова міністрам інфармацыі лукашенко прызначыў дмітрия жука той таксама з дзяржаўных прапагандыстаў да нядаўняга часу жук узначальваў выдавецкі дом беларусь сегодня быў там дырэктарам галоўным рэдактарам жука лукашенко назваў чалавекам які разумее што робіць таксама ідэалагічна граматным гэта цытата а, зараз з намі на сувязі медыэксперт михаил дарашевич добрый дзень добрый дзень што паводле вашай экспертызы азначаюць гэтыя перастаноўкі Ну, они означают, я могу только предполагать э, усиление важности работы в информационном медиаполе белорусском. Э, потому что для меня это означает, что Министерство культуры будет играть большую роль в, э, э, в информировании белорусов с точки зрения действий, ну, с точки зрения действий текущего правительства. Вот так я бы видел. Ну, конечно, еще может можно было бы попытаться пошутить, вспомнить румынский политический анекдот э, про то, что такое ротация, и в котором сын спрашивал, что такое ротация. Отец объяснил, что одни рыбки находятся внизу, другие поднимаются вверх, потом вверх и вниз, и так постепенно. Ну и уточняющий вопрос, понял ли сын, что такое ротация. Сын сказал, да, но как попасть в аквариум? Мы видим просто-напросто движение одних и тех же фигур, потому что, ну, я больше бы внимание посмотрел, изучил, кто новый генеральный директор э, официального информационного агентства, э, как оно все ложится, ну, с другой стороны, одни и те же люди, и просто это люди, имеющие опыт практически многолетний, э, как работать с аудиторией, какие месседжи посылать и как продвигать текущую политику. давайте паслухаем каментар палітычнага аглядальніка свабоды валера карбалевича пра новага міністра культуры былога міністра інфармацыі марата маркава пра міністра культуры марата маркава мы ўжо казалі э, што э, ён э, па прафесіі першапачатковы афіцэр зенічы потым працаваў на розных прапагандысцкіх каналах быў прапагандыстам быў міністрам інфармацыі ну а цяпер вось міністра культуры Ну ведаеце беларуская культура э, за годы кіравання лукашэнкі э, э, была падначалена і іншым больш экзатычным фігурам скажем доўгі час міністрам культуры быў владимир матвейчык. Э, ён прыйшоў на гэтую пасаду з пасады начальніка аддзела кадраў завода полацк шкло валакно. А чым жа ягоныя таланты, ягоная адметнасць аказваецца ў тым, што ён аднакурснік Александра Лукашэнкі. Ну і вось такія людзі кіруюць беларускай культурай, што тут можна сказаць бедная беларуская культура. Цалкам вынікі тыдня ад валера карбалевіча глядзіце на асноўным youtube канале радыё свабода спадар михайла як вы мяркуеце вот этой новай прызначэннем ці маглі яны быць звязаныя з тым што youtube ну як у тыдзень ужо амаль адключыў тры прапагандыскія youtube каналы ці ёсць тут нейкая совесь не я бы не искал прямую связь честно скажу просто напросто опять же таки <laughs> возвращаемся к слову ротация она происходит и происходила я не думаю что это такие одновременные решение, а, как это, одновременно это YouTube удаляет а, каналы, и то не и единовременно. А, соответственно, решение этих вопросов, а, то есть их согласование, о том, что этим людям предлагали эти должности, они были должны дать согласие, так или отказаться э, переходить на них, оно достаточно процедурное. То есть я сомневаюсь, что это могло быть сделано за неделю. Ну, я нагадаю для нашай аўдыторыі, што амаль тыдзень таму YouTube выдаліў каналы беларускіх дзяржаўных медыа, это Белта, АНТ, СТВ. Прычыны адміністрацыя сервіса не патлумачыла, а на каналы гэтых беларускіх дзяржаўных медыя перыядычна скардзіліся за распальванне варажнечыя за раскрыццё персанальных звестак і іншыя і 8 красавіка платформа youtube выдаліла новы канал тэлеканала ств які тэлеканал спрабаваў развіваць пасля выдалення старога а, як вы мяркуеце якой можа быць рэакцыя ўлада ў беларусі на гэта можа не імгненная а праз нейкі перыяд ці могуць яны заблікаваць youtube у беларусі А технически заблокировать, да, потому что инфраструктура, исторически интернет-инфраструктура в Беларуси такова, а, что на уровне э, отключения от э, глобальных э, от глобальной инфраструктуры интернета, отключения от внешних магистралей достаточно легко осуществляется, и это осуществляется но в дни политических активностей, или это может быть э, выполнено практически навсегда. Но э, скорее э, здесь это не совсем работающая практика, потому что YouTube это все-таки часть большой инфраструктуры Гугла, что называется, то есть всей компании Alphabet, и оно включает э, такие большие вещи, это большое количество различных сервисов, которые используют Android-устройства. И, как вы понимаете, это и это сервисы онлайновые, офлайновые и так далее. То есть э, просто техническая блокировка YouTube, она будет не самой удачной вещью. То есть технически сделать это легко. А практически, ну, это не очень выгодное решение, потому что это создаст э, проблему для а, работы приложений, для работы сервисов и так далее. Очень много вещей. И, как бы, опять же, такие опыт Российской Федерации, что даже их замедление, ну, шейпинг, предположим, который, опять же, такие иногда практикуется в Беларуси, а он в Российской Федерации не привел к существенному изменению э, того, чтобы аудитории перешли на российские сервисы, как Рутюб или Локовидия. То есть люди скорее терпели медленную загрузку, переходили на использование VPN, -а и получается, что с точки зрения доступа к информации он все равно сохраняется ну, доступа інфармацыі находящейся на платформе YouTube. Наколькі важны YouTube для дзяржаўнай прапаганды, наколькі яны паспяховыя там? Ну, я не знаю, в каких э, мерках и метриках мерить успешность, э, но с точки зрения э, количества просмотров или роста подписчиков они были более чем успешны. То есть если говорить про три э, заблокированных аккаунта, у них было более 6 миллионов подписчиков. То есть с точки зрения YouTube это достаточно важная их э, их пользователи и создатели контента. То есть, как мы знаем, что YouTube поручает золотые тарелочки тем каналам, которые имеют э, более миллиона подписчиков. Да, опять же таки важно заметить о том, что у всех этих трех каналов подписчики это преимущественно не белорусская аудитория. А, и э, с точки зрения просмотров, опять же таки, если говорить с точки зрения просмотров, то есть год назад это было у некоторых каналов достигало 100 миллионов просмотров. Даже сейчас цифры за март этого года это порядка 50 миллионов, и это значительная цифра Это значительные цифры, э, если их пересчитывать сколько YouTube просто-напросто возвращает денег, скажем так, за такой просмотр, это соизмеримо со стоимостью ну, какой-то части производимого контента. Но тут меряется скорее не деньгами, а влиянием и распространением э, каких-то нарративов и так далее. Для, ну и опять же таки из того, что если видеть, что э, замедление и какие-то э, воздействия над YouTube Российской Федерации не снизили радикально количество просмотров вот, белорусских YouTube-каналов медиа с государственной формой собственности, то э, можно предположить, что смотреть шире, что это контент, который потребляется не только э, проживающими на территории Российской Федерации, но и другими пользователями, использующими э, кириллические языки. мы ў жывым эфіры і мы задаем пытанне нашай аўдыторыі якіх зменаў у дзяржаўнай прапагандзе можна чакаць ад прызначэння жука і другое пытанне ці могуць у беларусі заблікаваць тэлеграм і прымусіць все ўладныя каналы перайсці на макс калі ласка каментуйце адказвайце на гэтае пытанне ну і дарэчы вот это ж пытанне да вас ці могуць у беларусі заблікаваць тэлеграм і прымусіць все ўладныя каналы перайсці на макс но это было бы еще более странным действием, честно вам скажу. Потому что, ну смотрите, во-первых, с одной стороны, э, нынешнее состояние вот этой всей пирамиды Э, медиа с государственной формой собственности, они все имеют YouTube-каналы, они размещают ежемесячно сотни видео, и все э, они не работают только на одной платформе, они работают также и в том же Телеграме, у них есть, э, они присутствуют в Телеграме, они их поддерживают и так далее. То есть, в принципе, само нынешнее движение на таком многоплатформенном э, охватом своей аудитории говорит о том, что если они не будут использовать популярные платформы, то ну, они не смогут достигать своей аудитории. Поэтому, ну, ну и ну, вот, но, напевно, но... Подтримку, подтримку вашего меркования, вот нового министра информации в день призначения Дмитрия Жука запытались, эти будут у Беларуси бликовать YouTube, и он отказал, я процитую, что денежи треба вельми аккуратно, повод для его Лукашенко не прихильник забарона, треба шукать иншие механизмы взаимодействия с гэтыми буйными гульцами сусветной медиапросторы, так меркуя новый министр информации. А как вы меркуете, те министр информации будет принимать решение дотычно YouTube в Беларуси? А, <laughs> вот это очень интересно было бы узнать, как принимаются решения о блокировке, кто подписывает, как это, в блокировку. <laughs> То есть приказ в блокировку. Но тут скорее можно рассуждать, потому что новый министр информации а, любит рассказывать о том, как он родом из Советского Союза. Наверное, он, возможно, помнит или э, в силу каких-то обстоятельств слушал э, зарубежные радиостанции такого рода, как Радио Свобода, BBC, и он знает, что это не самый эффективный способ, э, при том, что опять же таки, Советский Союз не жалел денег на глушение, и, э, опять же таки, все медиа были только с государственной формой собственности, но, тем не менее, информацию, которую распространяли независимо у нас людей. А, і да вас пытанне ад нашай аўдыторыі ці досвед рассею блякавання інтэрнэту можна лічыць паспяховым но скорее он, смотрите, такая вещь. Он настолько брутальный и настолько неоднозначный, э, что э, нельзя сказать, что он успешный. То есть он просто-напросто с ним Понимаете, какая вещь, на которую я подумал? Опять же, таки, с точки в основе все-таки интернета надо начинать разбираться с инфраструктурой. И инфраструктура российская, она все-таки была не настолько централизована, как инфраструктура э, Беларуси, в Беларуси. Соответственно, какие-то вещи проходят достаточно тяжело, а какие-то более легко. С другой стороны, смотрите, э, опять же такие серьезные отличия. Ну, то есть сама инфраструктура отличается, потому что э, крупные операторы, у них были собственные каналы, э, да, они подчиняются нынешним ну, каким-то этим комитетам, комиссиям Министерства Российской Федерации, которые вот принимают блокировки. А, вот. Но, а, опять же таки, в Российской Федерации существуют сервисы, которыми пользуются не только в ее стране, но и также, например, белорусская аудитория. А, они достаточно глобальные и важные в принципе в мире. У них есть распределенная инфраструктура, что означает, что к примеру, их э, сервера, они находятся и на территории Республики Беларусь. Это отличие, например, от того же Гугла, а у которого никогда не было никаких кэширующих серверов на территории Республики Беларусь или э, другого рода компаний. Плюс Российская Федерация пытается, и часть компаний пошла на сотрудничество, а часть не пошла принципиально а, на сотрудничество в области того, что хранение данных российских пользователей должно осуществляться на территории Российской Федерации. Но это если есть инфраструктура, если ее нет, то э, компании э, и, опять же таки, э, для всех глобальных компаний российский рынок это слово рынок э, все-таки имеет значение. С точки зрения э, оно важно, с точки зрения Беларуси, ну, глобальные компании, они слишком они не видят. А вы згадали вы згадали про Google радыё свабода звярнулася ў Google з просьбы пра каментар з прычыны выдалення трох прапагандысцкіх каналаў мы не атрымалі пакуль адказу і як вы мяркуце чаму кампанія не дае публічных адказаў вот у такіх выпадках а Это абсолютно понятная стандартная практика компании Google. А компания не комментирует конкретные решения по модерации. Это юридические риски, конфиденциальность процесса и э, просто масштабы. Они удаляют каналы миллионами в течение года. А, Плюс, опять же таки, смотрите, какая вещь, потому что, опять же таки, мы можем поговорить про то, как э, проанализировали э, контент этих трех удаленных каналов и какие могли бы быть причины. И здесь можно сказать следующую вещь о том, что если они будут давать объяснения, ну, скажем, за доксинг, ну, то есть раскрытие персональной и публичной информации, это даст э, рекомендации, как подавать апелляцию. Соответственно, э, компании, которые основные работники это не программисты, а юристы, я имею в виду Google, они на такие риски не пойдут. И процесс блокировки он автоматизирован, а, то есть им уже в нынешний момент, если раньше какого-то рода решения блокировок они требовали такого понятия раскатка, когда это должно было двигаться по большому количеству их тех же самых упомянутых на кэширующих серверов, инфраструктуре это могло занимать несколько дней, то с внедрением искусственного интеллекта э, это происходит достаточно быстро. И блокировки полные, э, они исчезают в течение 24, максимум 72 часов. А в данном случае, скорее всего, имеем случай пожизненного бана. А, а вот для вас это техничное решение рашэнне политическое решение рашэнне А это гибрид а, с одной стороны это можно опять же таки с точки зрения санкционного комплайенса о котором можно говорить ну я не очень уверен в данном случае а, скорее, это жалобы, которые, вот, опять же таки, поступали за разжигание ненависти, за доксинг. И плюс я бы не сбрасывал о том количество, опять же таки, с учетом того, что большое количество просмотров и подписчиков, они не белорусская интернет-аудитория, а, а у них очень много э, информации, которая Э, попадает под э, жесткие ограничения YouTube, они касаются э, экстремизма и терроризма. И у них, можно сказать, что в зоне риска, а, могут находиться сообщения. Зона э, первая – это бы можно говорить про войну э, Иран, Израиль, США, потому что у них э, за три месяца было более 200 видео, и которые собрали почти треть просмотров. И можно говорить о том, что когда в этих заголовках мы не знаем, какой контент в них и какой звук у них примеру, какое, почему не попадает СБМ, моя одна из гипотез о том, что YouTube э, имеет возможность мгновенной транскрибации э, видео, э, в смысле звуковой дорожки, и на основании нее принимать алгоритмы могут принимать решения. Ну и э, когда фразы «Иран бьет по офису Нетаньяху», и «Израиль сжигает центр Тегерана», мы не знаем, какой видеоряд было этих э, вещей. А танкер идет ко дну, ракета поразила дно, будут, бомбы будут ставить везде. Это может очень смело попадать под экстремизм и терроризм. И это а, под несколько категорий. Графический контент насилия, сенсационализация терроризма, дезинформация в вооруженных конфликтах. Вторая зона – это доксинг, потому что кроме передачи, которая вышла в прошлую пятницу, да, был прогрев аудитории на самом-то деле. Были видео, которые были в марте, и это касались, в частности, участников Дня и воли. А, там заголовки были «Найдут всех», «Любители марша свободы под колпаком», и это было за неделю до удаления. И третье – это экспертный контент – с элементами ненависти, потому что, опять же, такие, как и чиновники экспертов, пул незначительный, но, опять же, таки, когда видео, которые собирают более 6 миллионов просмотра, а у них заголовки 130 видов казни они придумали, бандеровцы это, бандеровцев это веселило. А президент Литвы со слезами благодарил Сталина. Так что это совокупность факторов – Плюс э, у YouTube действует система трех страйков э, в течение 90 дней. Это как раз попадает под период январь, март, апрель. И здесь вот как раз, по мне, есть связь с, с конфликтом в Иране вооруженным. И э, плюс, э, ну, теперь Плюс э, YouTube ввел в конце прошлого года механизм апелляции, но э, апелляция она достаточно долгая и длинная. Спадар Михаил, спадар Михаил, дякую вялікі за вашу экспертызу, дзякуй за тое, што прыйшлі ў эфір піка свабоды, дзякуй вялікі нашым госцям быў медэксперт Михаил Дарашевич. С вами Ганна Соусь у эфіры піка свабоды мы падсумоўваем асноўныя падзеі тыдня. У У нядзелю 12 красавіка праваслаўную беларусі святкуюць вялік дзень. Сёлета вялік дзень адзначаюць у розных канфесіях у розныя даты, але для многіх вернікаў гэтае свята праходзіць у цені рэпрэсій святары і вернікі застаюцца за кратамі, а некаторыя без вестак пра іх лёс. У зняволенні вялікі тыдзень правёў каталіцкі святар ксёнца Анатоль Парахневіч, якога затрымалі пры невядомых абставінах. Што адбываецца з рэлігійнымі супольнасцямі ў Беларусі і як вернікі і святары перажываюць гэтыя святы ва ўмовах рэпрэсій, пагаворым з тэлягеніяй прадстаўніцы аб'яднання хрысціянскай візія Наталія Васілевіч, добрый дзень. Вітаю ўсіх. Наталья ведаю што вы праводзіце маніторынг рэпрэсію ў дачыненні да святароў да вернікаў як шмат святароў сустракаюць вялік дзень за кратамі по наших подліках э, гэта 5 э, чалавек э, ну мы лічым таксама монаха кармеліцкага кжагажагавела як святара восьось таму 5 чалавек по наших подліках на сённяшні дзень знаходзіцца за кратами ну іх насамрэч больш ну гаварыць мы можемм толькі пра пяцёх пакуль А ці вядома ад былых палізняволеных ці з лістоў, як сустракаюць вялікдзень за кратамі, ці маюць магчымасць э, вернікі пайсці на службу, пафарбаваць яйкі, запаліць свечкі, якія магчымасці ў святароў Ну як бы гэта залежыць ад безумоўна ад калоніі як арганізавана жыццё ў кожнай канкрэтнай установе падобнага тыпу у следчых ізалятарах там свае ёсць асаблівасці і ведаеце ну мне запомніўся напрыклад толькі адзін такі выпадак як людзі святкавалі і расказваю пра гэтае святкаванне былы святар Александр Тарасенко які правёў усе за угод гомельской у э, гомельском сеза сустракаў вялік дзень 2023 года э, вось ён рассказывал что ён гэта сеза свячаў некалі калі быў святаром і там апынуўся і э, ён святар былы ён сышоў со святарства з манаства але у яго было такое стаўленне да яго іншых зняволеных яны вельмі прасілі каб ён асвяціў ежу паспяваў для іх такія велікодныя спевы для того каб зрабіць свята і ён неяк вярнуўся да свайго святарства вось у гэта гэтую ноч э, для того каб зрабіць свята э, таким пацярпелым людям ад э, пераследу і ён спяваў для іх ён для іх маліўся ён асвячаў ежу і гэта было вельмі кранальна на мой погляд у ну, лістападзе лукашенко памілаваў двух каталіцкіх святароў летась у лістападзе на гэта генрыха калатович асуджаны на 11 гадоў зняволення андрэі анджей юхневіч асуджаны на 13 гадоў ці вядома дзеяны цяпер што з імі і э, вядома што яны знаходзяцца ў рыме імя э, пякуецца святы пасад і э, э, яны не выходзяць на сувязь цяпер у іх нейкі такі інфармацыйны карантын звязаны напэўна з нейкімі дамоўленасцямі па ўмовах іх вызвалення Таму цяпер яны ў добрым здароўі знаходзяцца ў добрым гуморы але на жаль пакуль не могуць выходзіць у паблік скажем так так і ім усё і забяспечваецца іх жыццё забяспечваецца іх там духоўнае псіхалагічнае матэрыяльнае становішча таму ну, так, такую толькі інфармацыю можам падаць Ну, вот на гэтым тыдню вярхоўным суде 9 красавіка адмовілі ў скарзе грэка-каталіцкай парафіі берасця на рашэнне берасцейска абласнога суду аб ліквідацыі парафій таксама мясцовыя ўлады зліквідавалі грэка-каталіцкую парафію баранавішах раней не прайшла перарэгістрацыю і падала заяву на ліквідацыю парафію вацэвічах такім чынам у берасцейскай вобласці не засталося ніводнай грэка-каталіцкай парафіі наколька гэта сістэмны пераслед э, грэка-каталікоў паводле вашай экспертызы Ну, мы бачым, што гэта пераслед сістэмны, таму што ну, значная частка і цэлая вобласць засталася цэлая такая вялікая вобласць, дзе было тры парафіі засталася без ніводнай і брэскі абласны суд э, мы сёння таксама пабачылі інфармацыю э, пра тое, што і невацэвіцкую парафію праз суд ліквідавалі. Э, таму застаюцца грэкакаталікі вось у гэтай скажем вобласці берасцейскай дзе былі даволі моцныя парафіі парафія ў берасці ўвогуле такая цудоўная унікальная для ўсёй беларусі я б сказала э, тому что яны не толькі э, праводзілі набажэнствы не толькі служылі не толькі маліліся разам але напрыклад калі быў крызіс э, мігрантскі яшчэ чеченскія уцікачы спрабавалі пераехаць мяжу патрапіць у польшу і вельмі шмат людзей заставалася такі ну без без нічога на вуліцы просто на гэтай чачэнскай жанчыны з дзецьмі заставаліся і э, вось гэтая парафія апекавалася э, вось такой непапулярнай скажем так групай група якую не вельмі любілі ў грамадстве нават у беларускім нават у дэмакратычным грамадстве яны ўзялі на сябе апеку за гэтых э, большасць мусульманак гэтых жанчын была і апекаваліся дапамагалі ім як маглі кармілі іх там э, давалі начлег для того каб яны маглі э, вось гэты час правесці таму мне здаецца ну ніводную я больш не ведаю такую парафію у, у беларусі якая б на сябе ўзяла такую адказнасць От у спісах вызваленых у выніку перамоваў прадстаўнікоў злучаных штатах з уладамі беларусі ці былі святары розных хрысціянскіх канфесій ці былі вернікі ну якія вось у ваших спісах якія вы э, збіраеце знаходзіць знаходзілі ну так так некалькі вернікаў было вернецца э, кацярына андреева ейны дядзя э, дыякан барыс бахвалаў служыць у святаледзавецінскім манастыры ў менску і прыходзіў дае на суд вельмі шмат удзельнічаў вот як бы падтрымліваў яе Э, у той час э, калі праходзілі суды паеднай справе э, таксама ну, кіняў такі алег кіняў гэта вядомы дойлет вельмі шмат храмаў у беларусі ён рабіў у Э, вось гэты купалы э, такія вельмі складаная інжынерная э, скажем так рэч не кожны возьмецца і рабіць форма складаная там патрэбна ўсё разлічыць каб все добра стаяла нічога не завальвалася не абвальвалася і нават у менску на праспекце незалежнасці на насупраць кастрычніцкай плошчы ці плошчы каліноўскага ёсць купал які якраз гэты спадар лягкіню і рабіў вось яго вызвалі вызвалілі э, мы таксама былі парадаваліся што э, вызвалілі э, кіраўніка белапана дмітрия наважылова праваслаўнага верніка але як потым высветлілася вызвалены быў чалавек з такім жа прозвішчам але ну, не ён ён павінен выйсці дзесьці ў канцы гэтага года вось таму ёсць безумоўна але ну іх разумеце не заўсёды ось тое што мы ведзем моніторинг вернікаў але не заўсёды вось гэта знявы зняволенне звязана менавіта з той часткай іх ідэнтычнасці што яны з'яўляюцца вернікамі там яны могуць быць журналістамі яны могуць быць актывістамі яны проста могуць ведаць зараз і Э, перапошчваць нейкія матэрыялы экстрэміскія тое што называецца ставіць лайки не там дзе патрэбна э, вось але э, тым не менш паколькі мы людзі інтэграваныя асобы так вось гэтая частка веры яна з'яўляецца вельмі важнай мы можемм паглядзець нават цяпер калі двух 250 чалавек гэтых вызвалілі так вот хлопчык мікіта залатароў самы малады які быў палі зняволены ён ён расказваў у інтэрв'ю што менавіта ў зняволенні ён прыняў веру ён зразумеў наколькі важная вера наколькі вера можа быць э, такім ресурсам унутраным э, трываласці наколькі гэта э, можа стаць такой не, нават не толькі інтэгральная але ну, падставовай часткай жыцця ён казаў што вот што ты першае хочаш зрабіць он кажа я хочу памаліцца богу і падзякаваць за сваё вызваленне то бок для яго менавіта гэта стала вера падтрымлівала яго ў зняволенні і падтрымлівала от ягоную веру віру ў тое што ён выйдзе з гэтага зняволення і зможа далей пачаць жыць таму Я заклікаю ўсіх памятаць пра зняволеных і разумець, што можа для нас вера часам бывае праходзіць там мы пафарбавалі яйкі і назаўтра сказалі Христосу воскрос і назаўтра у нас пачынаецца там жыццё руціннае такое не звязанае з са святымі рэлігійнымі, але для людзей, які знаходзяцца ў зняволенні Мачыма вось гэтая малітва чытанне пісання нейкія размовы на такія тэмы рэлігійныя духоўныя становяцца вельмі важны важной э, ежай скажем так духовной ежай ось про гэта казалі многія наши зняволеныя і там напрыклад владимир мацкевич ён кажа што ніколі ў жыцці пакуль ён быў на волі ён так не маліўся як ён стаў маліцца знаходзячыся ў зняволенні ён нават галадаў для того каб дабіцца візіта пастара хотя ведаеце ну як бы не, не, не такая вялікая радасць бывае ўжо з пастарам пагаварыць калі ты на волі але вось калі ты ў зняволенні магчыма што гэта адзінае у што можа сапраўды цябе духовна падтрымаць вельмі моцна таму э, свабода рэлігіі за кратамі гэта вельмі важнае э, сваё права чалавека гэта не нейкі люкс не нейкае дадатковае права гэта права якое датычыцца самай глыбіні ўнутранага жыцця чалавека От на пачатку свайго прэзідэнцтва першай гады лукашенко скасаваў велікодны панядзелак ну, як выходны панядзелак як выходны дзень а, гэта вельмі важны дзень для вернікаў ёсць у вас тлумачэнне чаму гэта адбылося і ці ёсць шансы вярнуць э, гэты дзень у пералік выходных дзён Гэта пытанне э, ну, трэба трэба безумоўна вярнуць таму што насамрэч гэты э, ну я, я лічу што з пятніцы па панядзелак э, павінны быць выходныя дні як гэта часта адбываецца амаль што ва ўсіх краінах заходніх прынамсі краінах і лукашенко і суботнікі праводзіў у вялікую суботу напярэдадні пасхі калі ўсе там праваслаўныя вернікі ў царкве раптам абвяшчаецца такія агульнацыянальны суботнік парады я памятаю я аднойчы ехала ў царкву вот увечары э, на начную службу і э, гэта была з пятніцы на суботу начная служба служба вялікай суботы такога асаблівага дня цішы вот все спевы нават якія пяюцца яны пра цішыню пра тое што мы павінны маўчаць і просто ўслухоўвацца вось у гэты цуд э, таго што вот набліжаецца ў воскресенне Хрыста што адбылося э, смерць Хрыста што Христос прынёс э, сябе ў ахвяру вось і тут тут раптам едуць танкі рэпетуюць парад на 9 траўня увесь горад менск э, ноччу гэты танкі едуць ну няма такого адчування что гэта святыя дні для лукашэнкі магчыма гэта не святыя дні у яго няма ведаеце такого вот э, некага адчуванне э, ну, некага містычнага такого што Бог вось ён сёння у гэтай дні бліжэй да нас чым э, нават кожны дзень і таму ну пры лукашэнку мне здаецца пасхальны велікодны панядзелак не вернецца у наш календар як не вернуцца і многія іншыя святы вось затое у нас будзе э, сёмага кастрычніка як заўсёды мы будзем святкаваць там яшчэ нейкія такі такі камуністычныя дні я лічу лічу што э, магчыма все будзе пасля лукашэнкі неяк вырашыцца нашы э, наш наш лёс нашы святы тое што я думаю, я думаю што і дзень калі лукашенко сыдзе это таксама будзе вялікае свята ў нашым календары і мы будзем святкаваць радаснымі воклічамі э, і э, спяваць песні дзякуй вялікі нашай госці была тэлягіня прадстаўніца аб'яднання хрысціянскай візі Наталля Васілевіч гэта пік свабоды гэта пік свабоды мы падсумоўваем падзеі тыдня а я зрабіла інтэрв'ю з нобельскай лаўрядкай аўтаркай кнігі чарнобыльская малітва светлана акселей алексеевіч і мы гутарылі пра нявывучаныя урокі пра наступствы чарнобыльскай катастрофы сёлета будзе сорок гадоў чарнобыльскай афары і я прапаную паслухаць адзін фрагмент з гэтага інтэрв'ю вот мы вышли в двадцатом году но все-таки вышли, да. Но пусть мы все не сделали, но мы все-таки что-то сделали, что, что мы есть, и мы протестуем. Мы все-таки это сказали. И мы стали нацией, народом. Но тогда, после Чернобыля, человечество как бы, мне кажется, больше приблизилось к истине, что надо иначе жить в природе, что время насилия над природой кончилось. Надо с ней иначе жить, иначе ну, все равно она победит. Мы же видим эти огромные климатические изменения, которые происходят в мире. Человек же не может этому противостоять. И тогда люди много сделали. Вот те же прибалтийских странах, в Швеции – люди отказывались от атомных станций, все. А сейчас начались эти войны, и все, если послушать современные правительства, все хотят бомбу. И те, у кого она есть, очень рады, что она есть, хотят больше бомб. Тех, у кого нет, хотят э, вот, <laughs> тоже бомбы. И люди как бы теряют то знание, которое обрели по, по, после Чернобыля – но оно все равно существует. Мы это знали, мы это, этот прорыв был. А сейчас мы как бы отступили, демократия отступила, и как побеждает, побеждает прошлое, я бы сказала. Средневековье, погружаемся в какое-то новое средневековье. Я помню по телевизору, как эти сотни танков это было ужасающее зрелище. Э, отовсюду в России с разных точек, это было на карте показано, э, шли к украинской границе. Нет, было ощущение какого-то нового средневековья, особенно мне, которая э, вот ну, прошла весь, всю эту чернобыльскую землю и пережила многих, много совершенно новых чувств, для меня это было ну, просто чем-то э, такой победой прошлого, такой отступление человека от, там, от тех границ, которому, от тех высот, которых нам удалось подняться, и этой общности людей, и, и, и много чего все-таки демократия успела сделать. Но сейчас э, как бы мы отступили – но знание осталось. И я думаю, я думаю, что демократия не отступила, скорее всего, она перевооружается, приспосабливается к новым временам. Я думаю, что кончится наша растерянность, и придут новые поколения, может быть, и новые технологии нам помогут. И, и, и все-таки э, человек, э, человек будет другой, чем сегодня, я, я так надеюсь. Цалкам вялікае відэоінтэрв'ю са Святланай Алексеевич глядзіце на канале Свабода прэміум на наступным тыдні. Гэта пік свабоды з вами Ганна Соусь мы падсумоўваем асноўныя падзеі гэтага тыдня. На гэтым тыдні намесніцы і прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы Вольгі Зазулінскай прызначаная ветэран вайны ва ўкраіне медык Анастасія Север Махамед. Яна будзе займацца кірункам працы з добраахвотнікамі і іх сем'ямі. Анастасія паходзіць сыварцевішаў мае медычную адукацыю досвед працы медыкам яна ўдзельніца мірных пратэстаў 20-21 году і адна з заснавальніц незалежнага незалежнай прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту. У пры канцы 21 года Анастасія была вымушаная пакінуць краіну, не скончыўшы інтэрнатуру. А ў 22 годзе далучылася да палка імя Кастуся Каліновскага і займала пасаду камандзіра медыцынскай роты, забяспечвала арганізацыю медыцынскай дапамогі і эвакуацыю параненых у зоне баявых дзеянняў. 25 годзе завяршыла вайсковую службу па стане здароўя і мае статус ветэрана і баявыя ўзнагароды. Анастасія далучылася да нашага эфіру добрый дзень. Здравствуйте. Ну, я еще до вашего представления я додам, что вы заочно осуждены в Беларуси по политичных мотивах до 18 годов позбавления волі я хотела наперш запытаться вот на гэтай новой пасадзе у складзе аб'яднанага пераходнага кабінету які вы бачыце галоўныя кірункі галоўныя праблемы якімі будете займацца галоўныя задачи А, ну, на самом деле сейчас для меня есть три основные задачи. Это решение вопроса с выплатами, особенно это касается жен пропавших без вести. Это вопрос э, легализации действующих военных, потому что в целом украинское законодательство сильно изменилось, оно стало скажем так, лояльным и удобным для добровольцев, но есть отдельные точечные кейсы, когда у людей есть проблемы с документами. И их тоже надо решать как-то потихонечку, не знаю, искать выходы, э, варианты. То есть там каждый кейс это большая-большая проблема. И есть еще целый пласт белорусов, которые находятся на территории Украины, которые живут тут очень много лет, которые являются родственниками э, украинских военных. То есть это жены, мамы, э, и они готовы поменять, например, гражданство, но их отправляют в Беларусь за справкой. Э, о несудимости, естественно, они боятся за ней ехать. То есть для этих людей тоже надо придумать какой-то способ решения этой проблемы. А вы казали про выплаты жонкам э, добраахвотнікаў, якія загінулі, якія зніклі, А як шмат людзей ну, могуць атрымаць гэтыя выплаты, якія гэта выплаты? Э, на самом деле ситуация такая, что по факту беларускі не могут получать эти выплаты. То есть э, сейчас вопрос именно такой, и по факту гибели, в принципе, законодательно эти выплаты как бы не положены. Но с этим тоже, возможно, можно будет что-то сделать. А вот э, с пропавшими без вести там ситуация немножко другая. Но пока э, кейсов нет, потому что пока девочкам отказывали. Но технически зарплата ребят, которые пропали без вести, она должна наполовину делиться, и половина должна уходить в семью, а вторая половина оставлять, оставаться на счету на случай, если человек объявится. Скажем так. Як бы вы сфармулявалі, як вы бачыце, які асноўны выклік цяпер стаіць беларускімі перад беларускімі добраахвотнікамі ва ўкраіне ў 2026 годзе? Ну, сложно сказать, какой выклик, потому что по факту уже сейчас здесь поставались ребята, которые готовы, не знаю, служить, делать военную карьеру. Э, это немножко не, не те уже добровольцы, которые были, э, скажем так, в том же 22 году, когда это была волна э, идейных людей. В принципе, они тоже идейные, просто более системные, что ли, и делающие выбор в пользу такой деятельности. Поэтому тут скорее вопрос по крайней мере, э, для меня это вопрос какой-то улучшения их жизни на территории Украины. Потому что в плане их деятельности это больше решение сложных боевых задач, потому что с каждым годом война очень меняется. Вот чакаўся на дзень волі візіт Святлана Тхановскую Кію, але ён перанесены, мы не ведаем дакладнага тэрміну. Я так разумею, вы, за, вы самі зараз ва ўкраіне, што вы будзеце прысутнічаць падчас гэтага візіту, якія пытанні вельмі важна паводле вас было б задаць Святлане Тхановскай украінскім уладам, прэзідэнту Зяленскаму, тым, хто адказны за вырашэнне многіх пытанняў. Ну, я надеюсь, что если эта встреча состоится, мы прям несколько кейсов сможем передать Зеленскому, который без него просто не решатся, потому что это э, какие-то тупиковые вопросы, где люди законодательно попадают в такую ситуацию, что из-за какой-нибудь бумажки, которую невозможно получить, они не имеют права ни на что. И э, есть люди, которые у нас уже почти два года находятся нелегально на территории Украины, потому что формально не имеют права на легализацию, ну, то есть Э, и, ну, скажем так, это пока нерешаемо без влияния людей уровня Зеленского. вымушаная была з'ехаць з украіны татяна гацурыяворская якая заснавала цэнтр ланка дапамогі э, параненым вайскоўцам і гэта вельмі быў ну, важны цэнтр вельмі многія беларусы в тым да. ліку беларускія добраахвотнікі прайшлі праз яго яна проста вымушана была з'ехаць з украіны праз праблемы з дакументамі ці магчыма ну, вось гэтую сітуацыю вырашаць пры дапамозе візіту святланы зеленскай при дапамозе святланы ціхановскай Э, возможно, потому что на самом деле, ну, это частая проблема, и таких людей как бы много на самом деле на территории Украины, а механизма для решения этих вопросов пока нет. Может быть, нам удастся, но в целом сейчас нам бы собрать много таких кейсов для, для хорошего обоснования, я бы так сказала. А як вы мяркуеце, чаму змянілася рыторыка Владзіміра Зяленскага ў дачыненні да дэмакратычных сілаў і стала магчыма і сустрэча іх і будучы візіт? Сложно сказать, почему. Меня скорее больше удивляет, почему это не произошло раньше, потому что, откровенно говоря, позиция Беларуси касательно этой войны, она очевидна. Возможно, как раз потому, что риторика Лукашенко относительно Украины стала довольно почти агрессивный, особенно по, учитывая последние его разговоры про ту же мобилизацию. Может быть, это повлияло на ситуацию. Может быть, что-то еще. Мне сложно сказать, потому что на самом деле, ну, откровенно говоря, это должно было случиться много раньше. А вы ва ўкраіне з 2022 году маглі параўнаць э, стаўленне беларусаў стаўленне да беларусаў з боку украінцаў. Я разумею, на фронте гэта адная рэч, але ў паўсядзённым жыцці, як яна мянялася это стаўленне. Я сказала бы, ну, не менялось в принципе, потому что А, большая часть украинцев не знает а, даже толком историю 2020 года и относится к белорусам даже как к россиянам. И, ну, исключение, конечно, военные, и то э, есть специфические люди, которые могут там отказать в нотариальных услугах просто за белорусский паспорт. Такие случаи есть. якую вы бачыце сваю галоўную доўгатэрміновую задачу на гэтай пасадзе ну і кароткатэрміновую што вы хацелі б вырашыць вельмі хутка а што ваша асноўная мэта ну так на больш на больш на больш доўгі перыяд э, ну основная миссия я бы так сказала это улучшить качество жизни белорусов на территории украины а и самое короткое это вот разобраться хотя бы с выплатами для э, трех вдов вот это то, што я хочу сделать до конца года. Дякуй вялікі, дзякуй вялікі э, госці будзе будзем сачыць за вашай працай, будзем запрашаць вас да нас у эфір. Э, Госцей свабоды была Анастасія Севермахамед, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, намесніца прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Вольгі Зазулінскай у сацыяльнай палітыцы, э, якая цяпер будзе займацца кірункам дапамогі беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне і іхнім сем'ям. Дякуй вялікі. Дякую. З вами Ганна Соусь, мы ў жывым эфіры 11 красавіка старшыні рады беларускай народнай рэспублікі Івонцы сурвілі спаўняецца 90 гадоў. Івонка сурвела вучылася ў вышэйшай мастацкай школе ў парыжы скончыла лінгвістычнае аддзяленне сарбонскага універсітэту яна рыхтавала беларускі перадачы на гішпанскім радыё у мадрыдзе працавала ў бюро перакладаў пры федэральным урадзе канады была сузаснавальніцай старшынёй канадскага фонду дапамогі ахвярам чарнобылю ў беларусі а 97 -го году іонка сурвела старшыня рады бнф а старшыня рады бнр прабачце я пагутарыла з вонкай сурвілы напярэдадні юбілею запыталася яе пра найлепшы падарунак да 90-годдзя ну, безумоўна каб штосьці сталася і раптоўна беларусь сталася нашай беларускай дэмакратычнай цывілізаванай еўрапейскай краінай вось я тады была б это было б маё шчасце уже могла б тады адыходзіць спакойна Іванка сурвела згадвае самыя шчаслівыя моманты, якія былі ў яе звязаныя з падарожжамі ў Беларусь кантактамі з беларусамі і гаворыць пра самых важных людзей у яе жыцці ведаеце было вельмі шмат шчаслівых моментаў я фактычна жыву увесь час беларусю так что кожны раз калі штосьці добрае здараецца вельмі вельмі чуюся добра вельмі чуюся шчаслівая але адначасна вельмі перажываю ўсё что дрэннае і ідзе да гэтага каб вам даць одно адзін адказ амаль немагчыма не ведаю а як была ў беларусі была надзвычай шчаслівая як мы адведала тады у засулі хату бацькоўскую над рэчкай вялёю хату майго мужа калі ён быў беларусі это ўсё тады усё марыла ўсё жыццё магчыма найбольш най, найпрямнейшы момент быў магчыма я гэта ўжо казала здаецца часам думала пра гэта гэта калі прыземляўся самалёт у беларусі у 92 годзе калі я паехал калі я приехала на конференцию свет пасля чарнобыля это магчыма быў найбольш шчаслівы такі сапраўды э, фізічна шчаслівы момент цяжка сабе уявіць это але але было звязана з беларусю вельмі шмат маю сотні прыхожых успамінаў шчаслівых успамінаў ну самы важный мой маё палова майго жыцця таянка мой муж быў ён надзвычай мы неяк былі аднадумцы неяк былі як бы лёсам назначныя быць разам мы ўсё таксама думалі таксама працавалі таксама любіла любілі Беларусь пайшла пайшла гэтага безумоўна мае дачушкі адна з якіх уже не жыве вельмі яе любіла Прача гэтага шмат э, беларусаў між беларусамі шмат э, добрых сяброў э, маю і мела заўсёды і усе урадзе і пазарадаю заўсёды ты ёсць тыя людзі з якімі мы працавалі разам разам марылі пра Беларусь Дык э, было такіх вельмі шмат я не я фактычна цяжка так раптоўна прыпомніць <laughs> это ўсё я моменты былі э, напрыклад як мы удалося нашая наш наш высілак прывесці дзяцей чарнобыльскіх у канаду тады была это былі пра сем гадоў пра якія падчас якіх было шмат шмат працы цяжка цяжкое вельмі цяжкія моменты былі але таксама былі найбольш шчаслівыя моменты што сабе можна ўявіць як замуж выходзіла за янку мы доўга чакалі шэць гадоў чакалі перад тым як пажаніцца так што гэта быў таксама вельмі шчаслівы дзень як нарадзіла маю ганульку першую дзяцятку першую дзяўчынку таксама я тады мяне янка сядзеў кала мяне чакаў каб я разбудзілася каб мне сказаць што маем цудоўную дзяўчынку і гэта быў як ён это мне сказаў это было адзін з такіх такіх прыемных моментаў як той момент калі я прызямлялася ў менску у девяносто другім годзе старшыня рады бнр перакананая што беларусь урэшце стане незалежнай вольнай дэмакратычнай краінай ну я думаю што яно інакш не можа быць па-перша мы я думаю што амаль з кожным годам больш беларусаў вераць у Беларусь больш гавораць па-беларуску тыя ўсе эмігранты што выехалі за граніцу здалі сабе справу як моцна любяць Беларусь як моцна яе любяць як казаў міцкевич толькі калі страціш краіну ведаеш да якой ступені яна табе дарагая дык вось так я думаю што ўсе гэтыя людзі вернуцца з новымі сіламі і з новай з новым энтузіязмам адбудоўваць Беларусь але безумоўна перад тым трэба каб не, нешта змянілася ў свеце трэба каб змяніўся рэжым у суседняй краіне каб скончылася вайна ў украі... у, у нашым у, у, у украіне скончылася вайна я думаю тады будзе лягчэй змагацца ну э, я думаю што вам яшчэ крыху часу пакуль мы пакуль мы здабудзем усё але так доўга як мы будзем мець веру што перамога будзе на нашым баку што будзе беларус вольная і незалежная еўрапейская беларуская я думаю што мы э, асягнем гэтае жаданне Іванка Сурвіла падзялілася са свабодай, як будзе адзначаць 90 дзень народзінаў у Канадзе. Ай аж не верыцца нашыя э, беларусы тутака э, арганізацыі перавыдалі мае ўспаміны з вайны. Э, я напісала была калісь па-французску шыток успамінаў з э, тых меся 10 месяцаў, падчас якіх мы фактычна ратаваліся ад баранавіч да, да, да, пакуль даехалі да даніі і я гэта была запісала і цьперака мае сябры тутака зацыдавалі перакласці я, я пісала па французску тады перакласці гэта на беларускую мову і выдаць кнігаю і ў нядзелю будзе прэзентацыя гэтай кнігі з нагоды маіх девяносто девяностых годкаў так што робяць вялікае такое свята будуць зрабілі прыятавалі такую невялікую выставу маіх абразоў шмат прыязджаюць людзі адусюль і будзе тут таксама моя дачушка ганя і моя ўнучка шалота гэтай нагоды так што я думаю што правяду гэтыя ўгодкі як, як ніколі свабода далучаецца да віншаваннем старшыні рады внф старшыні рады внр на гэтым яга насоўсь развітваюся з вами заставайцеся ў бяспецы і са свабодай выслухалі падкаст свабоды у Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcast і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка org.